มหาการุณิโกนันโทหิตายสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชยมังครังชยันตมพริยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังทวังวิชโย โหหิจยาสุชยมังคะเลอปราชิตบัลลังเกสิเสปทวิโภคะเล อภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปัตโตปวนทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปาพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุตัวจะสุยินทังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมัง วาจากรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปะทักขินาปะทักขินานิกตวานรพันธาเทปะทักขิเน